ta'ala vile vile rajul ka ibada al-ihsan kuzungumzia al-ihsan jana kwa uwazi zaidi na vile vile katika ibada hizo minhu ad-du'a vile vile kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala vile vile ni katika ibada wal khawf na vile vile kuogopa vilivyo katika ibada tawakkul kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo katika ibada waraghbatu na kuwa na raghba au kuwa na pupa warahbatu na kuwa na fanin kukuogopa walkhushu' na vile vile kuwa kunyenyekea walkhashiyatu na kuogopa walinabatu na kurudi walisti'anatu na vile vile kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala walisti'adhatu na vile vile kuomba kujikinga والاستغاثه vile vile kuomba usaidizi wadhabhu na vile vile kuchinja wanadhru nadhira wa ghairi dhalika na vinginevyo katika ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kulluha zote lillah nza Allah subhanahu wa ta'ala wadhalilu qawluhu ta'ala ilaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna almasajida lillah hakika msikiti yote ni Allah subhanahu wa ta'ala fala tad'u ma'a Allah ahada usimwombe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine au na mtu mwingine naam wayaqulu Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen rahimahullah hadhihi thalatha anasema haya mambo matatu ya kwanza al-Islam kisha ya pili wal-iman na iman wal-ihsan hiya din anasema dini iko katika vitu vingapi vitatu ya kwanza ni al-Islam lazima uwe muislamu maana ibada hizo kuifanya mpaka uwe muislamu mwanzo kisha pili al-iman na iman uh, eh, kila muumini muislamu kila muislamu ni muumini kwa kuna mtu ni muislamu si muumini si muumini vipi muislamu haswali huyo ni muislamu sio muumini ni muislamu si nani si muumini huyo vile wal ihsan anasema hiya din kama jaa fi dhalik kai ilivyokuja fima rawahu muslim alifupokea imam muslim rahimahullah min hadithi Umar ibn Khattab kutoka hadithi Umar ibn Khattab anasema bainama nahnu inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam pindi sisi tulipokuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin si katika masiku ittala alaina anasema alijitokeza mtu rajulun shadidu bayadu thiyab nguo zake ni nyeupe zaidi shadidu sawadi shari nyele zake ni nyeusi zaidi la yura alayhi atharu safar huone athari ya safari yoyote kwake yeye wala yaarifu minna ahad kwetu sisi hakuna mtu ambaye anayemjua hata jalasa ila nabi sallallahu alayhi wasallam mpaka akakaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asnada rukbatayhi ila rukubatayhi akaegemeza magoti yako magoti yake mtume sallallahu alayhi wasallam wada kaffaihi ala fakhidhi akaweka viganja vyake juu ya mpaja yake huyu bwana qala ya muhammad akaambia ewe muhammad akhbirni anil islam sema nieleze kuhusiana na uislamu unaangalia hapa kitabu huyu bwana alimkujia mtume sala sallam alitaka kuwadhihirishia wasikilizaji au masahaba waliokuwa pale ya kuwe ni mtu ambaye ametoka mashambani kwa sababu wale ambao walikuwa kutoka mashambani walikuwa wanamuita mtume sala sallam kwa jina lake muhammad faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alislamu uislamu an tashhada an la ilaha illa Allah nushuhudia kuwa kuna pasai kuabudia kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake wa tuqimu sala unasimamisha swala wa tu'ti zaka unatoa zaka watasoma ramadhan unafunga mwezi wa ramadhan watahujja albayt vile vile unakonya kuhiji ni satata ile sabili ukiweza kupata kufika huko qala sadaqt asema kwa umesema kweli faajibna lahu yasaluhu yusaddiqu masaba akasema tulishangaza sisi ya kule bwana ambaye anamuuliza anamsadikisha pale pale ya kwa mtu anakuuliza swali kisha anakuambia ah umesema kweli kwa sababu sana sana mtu akiwa mwanafunzi ikiwa ajui kilezo kama sema kweli kwa sababu ajui lakini huyu bwana alikuwa anakimu akimuuliza kisha mtu anamwambia sallam umesema kweli qala fa 'an al iman kama nieleze kuhusiana na imani akaambia antumina billah muamini Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi na malaika wake wa kutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na malaika wake wal yawmil akhir na siku ya mwisho wa tu'mina bil qadari khairihi na vile vile uamini qadari yake Allah subhanahu wa ta'ala khairi yake na shari yake na katika itikadi ahlus sunna ya kuwa asharru minhu wala yunsabu ilayhi shari inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini anasibishii yeye Allah subhanahu wa ta'ala dalili yake wa idha maritu fa huwa Allah Ibrahim alipougua aliegemezea maradhi kwa kasema wa idha maritu nitapougua yende mwenye kuliponya si akuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anafanya nini yeye akunasibisha maradhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kwa sababu gani kwa sababu kinachotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni khair sio shari qala salaqt kama mmesema kweli قال فاخبرني عن الاحسان او كما نيeleze وسيانا نإحسان قال كسيما ان تعبد الله نعبد الله سبحانه وتعالى كانك تراه كان كما نمونا فان لم تكن تراه كما موني فانه يراك يدي ارفون قال فاخبرني عن الساعه ama nieleze kuhusiana na kiyama qala mal mas'ulu anha bi'a'la min as-sa'il asema al-mas'ul anasema yule ambaye anayeuliza ndiye anajua zaidi kuliko anayeulizwa qala fakhbirni an amaratiha amenieleza kuhusiana na alama za kiyama qala antalid al-amatu rabbataha eh ni yule ambaye anafanambaye alikuwa na mtumwa amwachi mm? wa antara al-hufata al-urat na uone watu ambao walikuwa miguu ambao hawana viatu ura wako uchi alala mafakir ria ashal wachungaji mbuzi yatatawaluna fil bunyan wanashindana kujenga majengo marefu marefu thumma intalaqa farabittu malijan Nasema kisha bwana kafari akaonya kuelekea farabittu malijan sana sana sana kabaki peke yake thumma qala li ya Umar thumma qala ya Umar kisha Mtume akasema eh ya Umar ewe eh, Umar atadri man isai unajua ile ambayo alikuwa anafanya alikuwa anaulizia maswali qultu kasema Allahu wa rasuluhu aalam Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake ndio anajua qala fa innahu jibril akamwambia huyo ni jibril ataakum yuallimukum dinakum ni jibril amwakuja kufanya kufundisheni dini yenu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sallam ja'ala hadhihi al-ashya hiya ad-din sallallahu alayhi alijalia hii ndio nini ndio dini ya kuwa al-islam wal-iman wal-ihsan ameweka mwanga watatu. Hii hadithi nzima imefanya imekusanya mambo matatu na vile vile kiyama ya nne. Anasema wadhālika annaha mutadamminatun lid-dīn kullihi, yakuwa fani hii imeingiana kwa dini yote. Ay anna kulla anwa'i al-ibada, yakuwa vipengele vyote vya ibada wa ghairihi, na vinginevyo, lillahi wahdahu, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lahu, ana mushrika fala yahillu sarfuha li ghairi Allah haijuzu wala hitakaniwi fayani kuelekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile shekha akaendelea akasema faman sarafa minha shay'an li ghairi Allah fa huwa mushrikun kafir kama yule ambaye atakuwa mwenye kuelekeza haya mambo haya au ibada hizi kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mshirikina na ni kafiri والدليل قوله تعالى دليل yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema ومن يدعو مع الله إلها آخر نقول أنبه أتمومب الله سبحانه وتعالى نمونك مجين لا برهان له به أنبه هنا دليل كهاي فإنما حساب عند رب حساب يكن نقول الله سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الكافرون حقيقة ما كافر واو هوا تكون يكفول وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العباد مؤلف رحمه الله شيخ حسن العثيمين رحمه الله أكشيريش أبنسل نمؤلف الله مرهيم ametaja vipengele vingi vya ibada wadhakara na vile vile akataja kuwa anna man sarafa minha e, yule ambaye atakwenda kuegemezea shay'an jambo lighairi la kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa mushrikun kafir ni mushrikan na kafiri wastadalna katoa dalili wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada na vile vile katoa dalil wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wajhu dalala min alayat alula wajhi ya dalili katika aya ya kwanza anna Allah ta'ala ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akhbara alikuwa kutueleza sisi anna almasajida yakuwa misikiti hiya as sujud ni sehemu ya kusujudia au as-sujud lillah au ni vipengele vya kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala warattaba ala dhalika qawla na vile vile kafanya kwenye kuwekea katika kauli yake fala tad'u ma'a Allah ahada usimombe Allah subhanahu wa ta'ala kitu kingine ay la ta'budu ma'ahu ghayra usimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kitu kingine hapo fatasjudu lahu ukasujudia hizo vitu wajhu dalala min al-ayat ath thani na vile vile wajhi ya kustadhiri katika aya ya pili bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yaku Allah subhanahu wa ta'ala bayyana alikuwa mwenye kubainisha anna man yad'u ma'a Allah ni yule ambaye atakuwa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine ilahan akhar kwa Mungu mwingine fa innahu kafir atakuwa yeye ni kafiri moja kwa moja li'annahu qala innahu la yuflihul kafirun yamesema kwa makafiri wao hawatakuwa kufaulu na wafiquna katika kauli yake la burhan lahu bi isharatu ila annahu la yumkin an yakuna burhan ala ta'addud al-aliha anasema ni ishara ya kuwa haiwezekani kuwa na dalili ya kuwa miungu wao wengi Mungu ni mmoja Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala burhana lahu bi sifatun kashifatun mubayyinatun lil amr wa laysa sifatun muqayyada tukhriju ma fihi burhan anasema hii ni sifa ya kashifu na kuiweka wazi kwa jambo hilo walaysa sifa muqayyada si sifa iliyofungwa eh si sifa iliyofungwa lianna la yumkin kwa sababu haiwezekani an yakuna burhan ala anna ma Allah ilahan akhar haiwezekani kapatikana dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana Mungu mwingine vile vile akaendelea akasema hadhihi shuru' min almuallif rahimahullah ta'ala fi adillati anwa' alibada allati dhakaraha anasema vile vile muallif rahimahullah amekuwa afanya mwenye kutaja ibada vipengele vya ibada na kwenye kusema hapa wa anwa' alibada allati amara Allah bi mithl alislam waliman walihsan na hapa shekha anasema huboda rahimahullah muallif rahimahullah shmhadullah walikuwa mwenye kuanza bidhikri aladilla wao kutaja dalili akaanza na dua akasema qala rabbukum ud'uni dalili ya dua hiyo qala rabbukum akasema law ud'uni niombeeni mimi astajib lakum tuajibisheni eh ndio vile vile akaendelea sema hiyo ni aya kwanza ule sadilna akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati anasema haka wala mwana fani wanaokuwa na kiburi katika kuniomba mimi sayadkhuluna jahannama dakhirin watakwenda kufanya ni kuingia katika moto wa jahannam faman daa ghaira Allah wala ambaye atamwomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala bishai'in kwa kitu la yaqdiru alayhi illa Allah hicho kitu haizi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa mushrikun kafir atakuwa ni mushrikina ni kafir sawa'an kana almad'u hayyan aw mayitan hiyo huyo anayemwomba ni hai ama ni wa man daa hayyan wala ambaye atamomba li hayy bima yaqdiru alayhi kwa jambo ambalo analiweza mithla an yakulu kama mfano aseme ya fulan at'imni e fulani bana nilishe ya fulan asqini e fulan nipe maji fala shay fi hapa kuna matatizo kwa jambo ambalo mtu analiweza hapa kuna matatizo wa man daa mayitan ule ambaye atafanya takunywa kumwomba maiti au ghaiban au ule ambaye hayuko mithla hadha fa innahu mushrik huyo ni mushrik moja kwa moja lianna almayyit kwa huyu mayyit au alghaib ulama mfano ule ambaye hayuko لا يمكن inawezekani an yakun mithli hadha asani kwa jambo kama hilo faduauhu iya dua kwa huyu yadullu nabainisha اكو انه يعتقد ان na اعتقاد ان له تصرفا في الكون ان اعتقاد ya kuwa huyu bwana yeye ana nguvu katika anga anaipeleka anga fil fa yakunu dhalika mushrika kwa hivyo anafanana anakuwa mushrikina moja kwa moja waalam anna duaa naw'an duaa masala duaa ibada duaa iko namna mbili duaa ambayo inaitwa duaa masala na duaa ibada duaa masala ni duaa gani duaa masala huwa duaa talab ni duaa ya kuomba duaa masala ay talabu alhajat unaomba haja huwa huwa ibada yenyewe ibada idha kana min alabdi lirabbi ikitoka kwa mja kulekea kwa Mola wake lianahu yatadhammanu aliftiqara ila Allah kwa sababu nafanya hii inaenda ya kuwa unajifakirisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala unataka usaidizi kutoka kwake waluju ilayhi na kurudi kwake wa i'tiqadi na kuitikadi ya kuwa annahu qadirun karim ya kuwa ana uwezo na ni mkarimu wasi'ul fadl ya kuwa ni muwazi wa fadl wa rahma na rahma ويجوز اذا صدر من العبد المثل من الخلقين اذا كان المدعو يفعل يفعل الدعاء hasa vile vile inakubalika idha sadara min al-abd pini itapochomoza kutoka kwa mja limithlihi min al-makhluqin kwa mfano katika viumbe idha kana al-mad'u akolo fan anambe anaombwa يفعل الدعاء anatekeleza ile dua ويقدر على الاجابه كما سبق في قول القائل فلان اطعمني na anaweza kujibisha kama vile ambavyo ilivyotangulia katika kauli tuliyotanguliza ya fulana cha e fulani eh, nilishi wa amma du'a al-ibada ama du'a ibada ni ipi fa an yata'abbada fa an yata'abbada bihi lilmad'u talaban li thawabihi an yata'abbada bihi lilmad'u huyu ambaye anaomba yeye anafanya anakunya kuchukua kama ile nini ni ibada talaban li thawabi anaomba thawabu kwa ibada ni itekelezwe nataka thawabu wa khawfa min iqabihi na anakhofia fanyeni kupata iqab kupata adhabu wa hadha la yasihu li ghairi Allah hi aysihi haikubaliki kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa sarfihi li ghairi Allah na kuelekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala shirkun akbar ni shirki kubwa mukhrijun anil milla inatamka katika nini katika milla wa alayhi yaqa'u al-wa'id vile vile inaingia katika katika adhabu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema qala rabbukum ud'uni waqala rabbukum alisema ulawin ud'uni niombeeni mimi astajib lakum tuajibisheni ان الذين حكوا لهم wanafanin wanakuwa لكبور kiburi kwa kuniomba mimi sayadkhuluna jahannam dakhirin wataingia moto wa moja kwa moja na inshallah tutakomea hapa tukunye kuendelea tukaendelea tunakuja katika dalili ya hofu katika ibada hii ya hofu biidhnihi ta'ala kama kuna swali uziulize kama hamna tufunge darasa tukutane Jumamosi inshallah na swali سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك